حميد الله سبحانه وتعالى وكوين لي كمومبيا نكم تكي الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه tunaendelea katika jambo la kukumbushana na kuhusiana katika takwa Allah wasia wal awwalin wal akhirin laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum iyyakum an anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakika uliwaamrisha na kuwahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia watu wa ummati huu ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wasia kumcha Allah tabaraka wa ta'ala au amri ya kumcha Allah subhana ndio amri ya Allah iliyodumu milele waliopita kabla yetu na sisi ambao tupo na majao na utakuwa hivyo ila qiyami saa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ana hadith katika sahihi yake hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema ma min nabiyin hakuna nabii yoyote hakuna mtume yoyote ba'athahu Allah ambaye aliyetumwa na Allah hakuna mtume yoyote ambaye aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kaumihi kwenye kaumu yake ambayo katumilizwa kwao illa kana lahu isipokuwa nabii huyo na mtume huyo alikuwa nao yeye fi qaumihi katika hao watu wake hawariyun alikuwa na watu hawariyun hawariyun ni wanadamu ni wafuasi ni watu ambao walinusuru ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hawariyun ni watu ambao katika kaumu hiyo husika walimnusuru yule nabii aliyetumwa na aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuwalingania wao hawariyun ni watu ambao walihifadhi na kunusuru kile kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kilishushwa kwao hawariyun wakawa ni wasaidizi wazuri sana ambao wakimsaidia kazi ya da'wa wa tabligh kwa kuufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wengine ambao ndio wanahusishwa kupelekewa risala hiyo watu hawa anasema mtume alayhi wassalatu wassalam kila nabii alipata watu katika kaumu yake ambao alitumwa kwao hata kama ni mtu mmoja au watu wawili au watu kumi ishirini lakini walipatikana watu jamii hiyo au katika aina hiyo kisha akasema mtume alayhi salatu wassalam ashabun ya'khudhuna bi sunnati lakini pia walipatikana ashab ni watu wengine ambao wao walizitekeleza wakazichukua kwa kuzifanyia kazi zile sunna za mtume huyo kwa wao ni watu wa sunna ni watu ambao wamejibainisha wazi na wakajipambanua kwamba wao wanatekeleza sunna za mtume ambaye aliyetumwa kwao wa yaktaduna biamrihi kisha akasema watu hawa pia ikawa wao wanatekeleza zile amri zake mtume huyo ambaye aliyetumwa kwao wakawa walinusuru sheria ya Allah walinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala kitabu chake na mtume ambaye aliyetumwa kwao wakamnusuru kutokana na maudhi madhila walui shari vitimbi vya maadui wa Allah na mtume ambaye aliyetumwa kwao lakini pia watu hawa wakajipamba ikawa wao sasa kila sunna ambayo imethibiti kwa mtume huyo kaiamrisha kaielekeza kaiashiria wakawa wao wanaitekeleza kivitendo huku katika nyoyo zao wakiitakiri kwamba hii ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha au kaiamrisha au kaitolea mwongozo kupitia mtume ambaye aliyetumwa kwao na wao daiman wanakuwa na ile hali ya kutekeleza amri zake kisha akasema mtume alayhi salatu wassalam thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun kisha yenye umati wangu mfahamu ya kwamba kwa hakika watakuja baada ya hao ukiondoka hawa awariyun ukiondoka hawa ashabun yakhudhuna bisunnati hadha an-nabi wakiondoka hawa alladhina yaktaduna biamrihi akasema mtume alayhi salatu wassalam thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun kisha kwa hakika watakuja baada ya hao nyuma yao wakiondoka hawa kundi la watu aina tatu hawa watakuja watu wengine hawa wao akasema watakuwa yaquluna ma la wao watakuwa wanasema wasioyafanya watakuwa wanasema sana lakini kwenye utekelezaji wao watakuwa hawapatikani ni wingi wa kusema wachache wa kufanya au wanasema bali hawafanyi kabisa thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun watu hawa watakuwa wanasema wasiyoyafanya la kwanza kisha akasema wayafaaluna ma la yu'marun na watafanya yale ambayo hawakuamrishwa yale ya sawa yale na ya kisheria ya sahihi ambayo yaliosibu yaliosihi katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume husika watakuwa wao laalla watayasema hayo lakini hawatayafanya yaquluna ma la yafalun wanasema ambayo hawayafanyi wayafaluna ma la yu'marun na akasema na watafanya yale ambayo hawakuamrishwa utaona wanafanya amali hivi lakini amali zao hazina amri ya Allah subhanahu wa ta'ala amali zao hazina amri ya mtume alayhi salatu wassalam ni watu ambao wataasisi bidaa nyingi wal khurafat na mambo ambayo wao watayabuni min indi anfusihim kutokana na nafsi zao watapanga mambo watayafanyia sherehe watayafanyia muundo wataweka kaifiyat halafu watakuwa wao wanawaonyesha watu kama kwamba wanafanya amali njema lakini anasema mtume alayhi salatu wassalam wayafaluna ma la yu'marun na watafanya ambayo hawakuamrishwa kisha akasema katika mwendelezo wa hadithi yake faman jahadahum bilisani yule ambaye atakayepigana nao hao akapambana nao kwa kutumia ulimi wake akasema akabainisha akatahadharisha akafundisha akasahihisha faman jahadahum bilisani yule ambaye atakayepambana nao akapigana nao jihad kutumia ulimi wake bililmi walbayan walidah walirshad watahdhir kwa kutumia elimu wake kwa kuelimisha na kubainisha na kutahadharisha na kuonya kadhalika fahuwa mu'minun akasema mtume sallam kwamba huyo atakuwa ni muumini wa kweli waman jahadahum biyadihi na yule ambaye atakayepambana nao akapigana nao hawa watu aina mbili hawa watu ambao yakuluna ma la yafalun wanasema ambao hawayafanyi wayafaluna ma la yumarun na wanafanya ambayo hawakuamrishwa yeye akasimama imara ikiwa Allah tabaraka wa taala kampa quwa kampa imara kampa nguvu kampa utawala kampa uongozi fajahada hadha sinf akapambana akapigana na aina hii biyadihi kutumia mkono wake anasema mtume sallam fa huwa mu'minun basi naye ni mu'min wa man jahadahum na yule ambaye atakayepambana nao akapigana nao jihad lakini yeye wala hana nguvu lakini akaona haya ni mambo ya yasiyofaa ni mambo ya bid'a mambo ya uzushi mambo ya shirki mambo ya ahwa akayafahamu hayo kwamba hawa wanasema akawafanyi na wanafanya wasioamrishwa yeye akachukua nafasi yake angalau akachukia kwa moyo wake waman jahadahum biqalbihi na yule ambaye atakayepambana nao akapigana akapigana nao kwa kutumia moyo wake akayachukia na akawachukia watu hao fa huwa mu'minun basi naye ni mu'min kisha mtu akasema walaysa waraa dhalika na wala itakuwa hapana nyuma ya hao watu aina hizo min al-iman itakuwa hapo na imani habatu khardalin hata tembe ya khardal nasallallahu tabaraka taala tawfiq wa salam alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya wad-din والصلاه والسلام على اشرف خلقه وامام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا نبزانه إسلام هنا آية في القرآن أنا سيما الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا leo anasema Allah subhanahu leo nimeikamilisha kwenu dini yenu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Dini ya Uislamu ni dinun kamil, dini ambayo imekamilika. Alislam dinun kamilun, Uislamu huu tulionao sisi ni dini iliyokamilika. Kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu nimekamilisha mimi wenu nyinyi dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza mimi juu yenu neema zangu mimi anasema Allah tabaraka wa taala waraditu lakumul islam dina nami nimeridhia niko radhi kwenu nyinyi uislamu ndiyo dini yenu Uislamu uliokamilika ndio ambao Allah tabaraka wa taala kwetu mwanzo kasema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimekukamilishieni dini yenu hii dini imekamilika haihitaji ziada wala kupunguzwa wala kurekebishwa wala ibadilike dini kwa sababu ya kubadilika zama na nyakati Uislamu ambao Allah tabaraka wa taala aliyoukamilisha ndio Uislamu ambao wafaa likulli zamanin wa makani Uislamu ndio dini ambayo yafaa kila zama na pahala, hata dunia ibadilike na science and technology na mambo kadhaa wa kadha, Uislamu utabaki pale pale, dini ambayo haihitaji kurekebishwa, dini ambayo haihitaji kuongezwa chochote dini ambayo haihitaji kupunguzwa chochote wa hadha wa maana alislam na kwa sababu hii ndiyo maana ya uislamu wenyewe kwa sababu alislam uislamu huwa alistislamu lillah uislamu ni kule kunyenyekea kujisalimisha ukawa wewe ambaye wasema ni muislam antastaslima lillahi tabaraka wa taala ukawa wewe umesalim amri wanyenyekea wajisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala bitauhid la kwanza unakuwa mnyenyekevu wajisalimisha wasalim amri kwake kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala alislam uislamu huwa alistislamu lillah uislamu ni ile tabia ni ile hali ni kujisalimisha kunyenyekea kusalim amri na Allah tabaraka wa taala bitauhid ya kwanza kwa kumpekesha Allah tabaraka wa taala kwa kumpekeshaji Allah subhanahu wa taala tuwahhidu Allah kwa kumpekesha Allah subhanahu wa taala fi rububiyyati katika rububiyya yake kama na muslimin ni wangapi na wangapi katika Uislamu ukiwauliza ma hiya rububiyya ni nini rububiyya rububiyatullah ma hiya ule ulezi wa Allah ni kitu gani na iko sababu ya kuwa mbali na mafunzo na elimu na yale maalumat ya dini yao muislamu aliyesema muislamu yantiku bishahadatain atamka shahada mbili idha saaltahu ukimuuliza e bwana hebu niambie twaambiwa sisi uislamu ni kumpekesha Allah kumnyenyekea Allah kujisemsha kwa Allah tabaraka taala bitawhid wa kumpekesha na tauhid maana nini wampwekesha Allah tabaraka wa taala fi rububiyatihi katika rububia yake ma hiya rububia ni jambo gani mamia ya waislam bali maelfu ya waislam ukiwauliza ni nini rububiyatullah atabakia kagwaya hivi haya ni kulia haya ni kuchoto haya ni mbele haya ni nyuma atakuwa haelewi hafahamu ni kitu gani rububia Allah tabaraka wa taala wakati wewe ukisema ni muislamu wapaswa kiulazima kiuwajibu umpekeshe Allah tabaraka wa taala katika rububia yake ukimaliza hapo na kila moja huwa yalazimisho ya pili wampekesha Allah katika rububia hapo hapo uhame umpekeshe Allah tabaraka wa taala katika ilahiyati au katika uluhiyatihi وفي الربوبيه والالوهيه كذلك توحد الله ومكتش الله سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته كتك مجنى يكي نصف ذاكي والانقيار له بالطاعة واسلام منيني ومكتش الله وجي سلم شكو الله والتوحيد ما قال والانقياد له بالطاعة نكوى ووي وكاوى متكلزاجي وكاوى متكلزاجي ukatekeleza ukafuata kwa Allah tabaraka wa taala kwa taa taa haisadikiki ila pale ambapo utakapoamrishwa ukatekeleza taa ni pale ambapo ulipokatazwa ukaacha ndio taa na taa kwa sisi wanadamu waislam ataatu kubra taa kubwa ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kisha ومطيع mtume wake Muhammad alayhi as-salatu wassalam kumtii Allah tabaraka taala na ukamtii rasul ndio Allah sema wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima kwa hakika yule ambaye atakemtii Allah tabaraka wa taala haki ya kumtii Allah na akamtii rasul haki ya kumtii anasema rabbuna subhanahu wa ta'ala wa man yuti Allah wa rasulahu yule yote ambaye atakayemtii Allah na mtume wake faqad faza fawzan adhima huyo atakuwa amefuzu kufuzu kukubwa walfawz kufuzu ukisikia kufuzu ndugu yangu muislam alfawz ni wewe muislam kufikia kukipata kile ambacho walikuwa unakitafuta wakitarajia unakiomba ukikipata ndio umefuzu na alfauz ni kuokoka kuwa mbali kusalimika na kile ambacho ulikuwa wewe unakiogopa na kukikimbia na kila muislamu la shaka hakuna jambo ambalo alitamani alitaka aliomba alitarajia mbele ya Allah tabaraka taala hakuna jambo kama kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kama kuna jambo ambalo kila muislamu analiogopa na hofu nalo na kulikimbia hakuna kama ukimbia kuingizwa katika moto wa jahannam iyadhan billah Allah tuhifadhi sisi waislamu wote sasa alfaus utaingia peponi utoka kana moto kwa kufanyaje Allah anasema wa yuti illaha wa rasulahu na yule ambaye atakemtii Allah na mtume wake وقد فاز فوزا عظيما حقيقه هو المفوز فوزه كبيرا والبراءه او الخلاص واسلام وكشرك الله تبارك وتعالى وكمكش يله نالا ثلاثه والبراءه نكيهك مبالي نكيهتغ مبالي من الشرك واهله نكيهتغ مبالي نو شركينا كذلك ذات واك هو ديفينيشن هي تمونيشو واو اسلام ndio ile dini ambayo Allah tabaraka taala aliyoridhia akaikamilisha ikawa ni neema ambayo imekamilishwa kwetu sisi Allah tabaraka taala alipoteremsha hiyo aya hiyo Mtume sallam alikuwa makka katika hija ya kuwaga aya ikasoma na watu wakaifahamu wakafanya uislamu ule ambao ar-rasul alikuja akawafunda na kuwafundisha maswahaba wakautekeleza wakaushikilia wakamwamini Allah wakafanya ibada Allah akawaridhia Allah akawaridhia sisi ndugu zangu waislamu katika hadithi niliyosoma mwanzo wa hadithi je katika zama zetu ukiangalia hili kundi la pili hili ambalo rasul kalisema thumma innaha takhlufu min ba'dihim khurafun yaquluna ma la yaf'alun kisha baadaye kwa hakika watakuja baadaye nyuma ya hao watu ambao watakuwa wanasema ambayo hawayafanyi ndio wale wasemao fanya nikwambiacho fanya ninachokwambia na wewe usiathirike na ninachokifanya watu wabaya kabisa wapo katika mashekh waitwavyo ikawa kauli yao kwamba fanya nikwambiayo na usifanye nifanyayo kwa sababu yeye ni mwenye kusema lakini mchache kufanya au ana kharif maneno yake na vitendo vyake ikawa yeye hana athar wala hafundishi kwa sababu moyo wake ume, ume, umeganda zile bida wal khurafat wal ahwa yameganda lakini katika jamii ya watu akajionyesha akajidhihirisha yeye kwamba semacho ni khairi mpaka akawaambia watu fanya ninachokwambia lakini usifanye ninachokifanya katika jamii hii yetu sisi ya leo katika umma wa mwisho hii sifu hii imejaa kwa mamilioni kadhalika wayafaluna ma la yumarun aina ya pili ni watu ambao wanafanya mambo ambayo hawakuamrishwa hawakuamrishwa wallahi umma wallahi wabillah watallahi katika mwezi huu Rabiul Awwal mwezi huu wa mfungo sita leo tarehe sita ya mwezi wa tatu Rabiul Awwal ndio mwezi ambao humo ndani mtaasisiwa, mtafanyishwa, mtasimamishwa, watu watakesha na ibada ambazo za kizushi, ibada ambazo ma anzala Allah biha min sultan, Allah tabaraka wa taala hakushusha kwazo hoja yoyote. Utasikia wasoma baadhi ya ayat, baadhi ya maneno, lakini ukisoma aya ukisoma aya ufanye mdalili yako wewe hiyo aya sisi tutakapopishana sisi na wewe ni katika ufahamu ni katika jambo la, kuteke, la kutekeleza ufahamu kwa sababu aya zote za Qur'an alishushiwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya zote za Qur'an walizisikia kwa masikio yao wakahifadhi kwa nyoyo zao wakatekeleza kwa miili yao maswahaba wa mtume maswahaba wake radhiallahu ta'ala anhum hizo aya wao walizitekeleza mwanzo mwisho hata wanasema kwamba ilikuwa wao katika usahaba wanakwenda bila rasul wanasoma aya moja wanasoma aya moja aya moja peke yake mtu asomeshwa aya moja kisha baadaye haongezi aya ya pili havuki kusoma aya ya pili mpaka kwanza yeye aifanyie kazi kivitendo aya moja ambayo aliyosoma jana haongezea ya pili ni hadi kwanza aifanye kazi ile aya moja aliyosoma jana sasa hii aya isomayo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima hii aya alishushiwa nani aya hii alishushiwa nani nani ambao wa mwanzo kuisikia kisoma na Mtume sallam sina sahaba tukiram yeye wao haya mashangwe haya na uzushi huu ambao ni mkongwe uz, uzushi sugu ambao sema 12 mfungo sita faadhimisha mazazi ya mtume alayhi salatu wasalam hivi yeye rasul hivi yeye rasul hakutuachia mwenendo sisi hakuwekea jambo la kufanya la kuadhimisha kama kuna kuadhimisha mazazi yake hakuweka mwongozo wote utaona ameweka utaona alikuwa na mwongozo wote watu wote walijua ya kwamba rasul yeye katika sunna ambazo alidumu nazo ni kufunga siku ya Jumatatu siku ya Jumatatu kwa kifunga hii na alhamis lakini Jumatatu akiifunga sahaba hawakumwacha bure wakamuuliza ya rasulullah kwa nini kila Jumatatu wafunga wewe akatoa jawabu fupi iliyofahamika iliyo wazi akasema Jumatatu nafunga kwa sababu huwa al alladhi ulidtu fihi siku ambayo mimi nimezaliwa Jumatatu ni siku ambayo nimezaliwa nafunga wa unzila alayya na la pili Jumatatu ndio siku ambayo palianzwa kushushwa wahai kwangu mimi kwa mimi ya Jumatatu nafunga sisi ambao ni mafanzi wake sisi ambao wafuasi wake kama kweli sisi tuna mahaba tuna mapenzi ya kumpenda yeye situfanye alichotuachia wacha tuwape mfano hivi wewe kama kuna mtu unampenda sana wampenda sana na yeye ni wa chama cha mapinduzi mathalan yeye ni wa chama cha mapinduzi nasema hivyo hivyo sasa yeye avaa kijani avaa njano wewe sasa mfuasi wake mpenzi wake ukamwendea nyumbani kwake mpenzi wake na zambarau ukaenda kwake umejipamba zambarau kwa maana umejipamba na uniform za ACT Wazalendo hebu niambie mafahamiana nyinyi mtafahamiana mtabaki mapendana atasema huyu mimi ni mpenzi wangu huyu bali kwenye kipindi kama hichi kwa kwamba Allah tabaraka wa taala mwezi wa tisa na mwezi wa kumi ya Allah wa kuomba biasmaika alhusna wa sifatika alula ya arhamar rahimin kuomba pitisha mizigo ya Rabbi kwa hikma zako salama salimia kipindi kama hichi kila mmoja ana kichaa ana kiwewe unamwendea na uniform tofauti mbona hamuelewani mfalme mdogo anakuta sasa wewe mtume yeye Jumatatu akifunga kwa sababu kazaliwa ndani yake na kwa sababu yeye wewe hai umeiza Jumatatu wewe mfuasi ikifika mazazi yake wafanyaje wewe kakaramu wapika wale wakesha waimba wacheza maacha swala za faradhi mwachanganyika raume na wanawake wafanye mkari mingi wataka kuniambia wewe kweli wampenda Nabii Muhammad sallam kwa matendo hayo yeye akiacha kula na kunywa na shahwa zake zake takaruba ila ila Allah tabaraka wa taala wewe mfuasi sasa ndio sasa washerehekea wacheza wakata viuno mwachanganyika mwaacha swala za faradhi mwamuasi Allah tabaraka wa taala eti kwamba mmekaa pale mwaadhimisha wazazi ya mtume alayhi as-salatu wassalam ittaqullah fi anfusikum mcheni Allah subhanahu wa ta'ala hayo myafanyayo na saa hivi mwafanya kwa inda kwa sababu kuna watu wanaosema kwa sababu kuna watu wanayasema hayo wanayakataza hayo lakini sisi hata acha kuyasema na kuyakemea na kubainisha kwa sababu walillahi alhamdu wal minna wakipatikana elfu moja utatoa kalima lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akapeleka ile taufiki yake akaongoka mtu mmoja akaacha uzushi akaacha bida akaongoka akafuata sunna ikawa ni khairi na sio bishara mtu anamwambia Ali bin Abi Talib alimwambia la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan ikiwa Allah tabaraka wa taala atamuongoa kupitia wewe mtu mmoja khairul laka min kumri naam ibora kwako kuliko jamii ya mkuu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale ambayo anayoyapenda na kuyaridhia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار wa الله wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa والحمد لله رب العالمين